Interview con Ada e Jonat, unua parto. La duan de januaro mi paroles citie pri la esperanta versio de UNESCO Corriero. Mi citis la celon de la revuo cae clarigis kiel la esperanta versio estigis cae kiel gi estas farata. Char mi traducis uno el articoloi de la numero 1 de 2018 mi profitas de tio por aperigi citie resumum de tio texto, quio estas interviuo cun Ada e Ionat. Si nascidis in Jerusalemo en 1939. Tie si doctorigis in la Scienza Instituto Weizmann, in quio si nun estras la centrum specialigitan pri la biomoleculae strukturo kaj kunmetitezzo. En 2009 si ricevis la Nobel premion pri chemio, cune con du aliai esprolistoi, pro siai pionirai malcovroi rilatai alla strukturo cae funccio de la ribosomoi, la sintesantoi de la proteinoi in niai celoi. Siai esploroi revoluciis anca unian comprenon pri la agmaniero de la antibioticoi. Krom la Nobel premio si ricevis multain alien premioin. El tiraggio e la interviu. Ciam ecis via intereso pri scienzo. Mi chiam estis ci volema. Mi volis ci, cil funccias la mondo. Una el mia unue scienza experimentoi mi faris ila agio de quin jaroi. Gi finigis per accidento mi volis mesuri la alton de nia chambro. Ni vivis tiam in Jerusalemo, en apartamento el quart chambroi, condividita dividita de tri familioi. Ni estis tre malriciai. Mi iris sur la balconum, stacigis mebloin, tabloin, sedjoin, set sen atingi la plafonon. Mi volis grimpi sur la stacon, sed mi falis in la corton cae rompis mian bracon. Tamen tio ne sen curagigis min, cae mia scienza scivolemo restis netuscita. Vi diras che viai gepatro et ciam curagigis vin lerni, sed che la unua iaroi esis malfacilae. Lerni neniam esis problemo por mi, nec en la lerneio, nec heime. La malfacilajoi aperis cefe pro nia economia situatio. Mi diru che mi hava secreton, mian bonegan memor capablon, almeno tio tempe. Mi estis tre bona lernantino, sed la lerneo necessis povi visitadigen. Mia patro havis malgrandan grandan nutrajvendeion. Li mortis, ciam mi eses dec uno iar agia. Mi haves fratinon ancorau tre unan. Ni haves malmultegan monon, do mi besonis labori. Mi faris cion. Mi balais, laves teleroin, donis privatae leccionoin, prisorgis infanoin. In la liceo existis chemia laboratorio, cion mi devis purigi. Mi profitis pur fari mia in proprae experimentoin. Tiam cutime mi levigis maten iela quina cae duono, cae iela sesa mi dones mian unuan privatan lezionon, pri matematico cae chemio. Miai tagoi estis longai, cae miai noctoi tre malongai, longai. Tamen tio ne genes min. Ču vi pensas che tiovi malfacilajoi iges vin pli batalema? Eble. Eble. Dum plura iaroi oni tractis min ciel frenesulinon, char mi faris esploroin ciun aliae opinies ne eblae, sed tio min ne genis. Ciu gravis por mi estes vidi niain laboroin progressi, ec je etai PASHOI. Mi ne intensis convinci sciencistoin ciui estis convincitai che ni havos ni nion chanson por mi la vivo de esploristo estis luxo. Mi povis fari demandoin, vi interesis min, tiai ciai, ci la proteinoi estas productatai in la celoi, cae mi ricevis salairon por tio. Do, bella vivo. Cion vi diras hodiau alla geunuloi vi forturnasin de las scienzae studoi? Ciam, ciam mi havas tempon, mi visitas mes in Israelo cae in la tuta mondo. Hispanio, Australio, Hindio, Japanio. Mi racontas a pri la emocio cien mi sentis ciam mi unua foie vides la structuron de la ribosomo. Mi diras a Lili che estas granda gioio esti esploristo cae ke tio estas tre amusa. Vi faras demandon quo vervigas vin, ca vi provas respondi. Tio esas la plei bona maniero labori. Se vi convincas la finanzaren institucion, che tio demando gravas, ili pagas porci vi trovu la respondon. Ofte mi comparas la defion de la scienza esploro con la supringrimpado sur Evereston. La alveno alla pinto estas extraordinara, sed ancao la grimpado estas granda aventuro. La proximan semainon mi daurigos la citadon de la interviuo.